Mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15. Arī šajā sezonā ar jums kopā būs apvienības laulāto tikšanās raidījums Mīlestības dialogs un mēs Edgars un Sigita. Šogad kustība laulāto tikšanās Latvijā sen jau 30 gadus, un šos 30 gadus mēs esam centušies liecināt, cik svarīga ir dialoga loga mūsu savstarpējās attiecībās. Šajā sezonā mēs vēlamies tam pievērst vēl lielāku uzmanību un parunāt vairāk par to, kas ir dialogs un kā tas var ietekmēt mūsu dzīves. Laulāto tikšanās garīgumā īpaša nozīme ir dialoga pamatprincipiem, un ar to mēs saprotam, ka dialogs ir patiesa mīlestības pilna saruna, kas ved pāri uz tikšanos, kurā svarīgi ir ievērot uh, vairāk klausīties nekā runāt, vairāk dalīties nekā diskutēt, vairāk saprast nekā vērtēt un pāri visam piedošana. Tās it kā liekas tādas pašsaprotamas uh, lietas, taču ikdienā to ir tik grūti ievērot gan pāru attiecībās, gan attiecībās ar citiem ģimenes locekļiem, gan arī attiecībās ar apkārtējo pasauli. Par dialogu lomu mēs dzirdam arī masu mēdījos. Un atkal mēs dzirdam par to, ka to vajadzētu veidot, bet tas neveidojās. Šo sarunu šajā vakarā mēs esam nolēmuši veltīt tieši tam, lai noskaidrotu, kāpēc mums ir svarīgs dialogs un kāpēc mums ir tik grūti to iekļaut savā ikdienā. Un uz sarunu mēs šoreiz aicinājām izglītības psiholoģu Evelīnu Ceipu. Labvakar! Labvakar! Varbūt pirms mēs sākam ķerties tam dialogam tā kārtīgāk klāt, iepazīstiniet nedaudz ar sevi mūsu klausītājus. Jā, nu mans vārds ir Evelīna Ceipe. Esmu iegūstusi maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā. Pašlaik gan esmu ceļā, lai iegūtu certifikāciju izglītības psihologa jomā. Uh, Patreiz strādāju skolā un eh, paralēli tam arī personības izaugsmas centrā eh, sadzirdēt sevi. Eh, tur sniedzu psiholoģisko konsultēšanu un veicu psihodiagnostiku, kā arī pasniedzu pirmsskolas bērnu vecākiem kursus bērnu emocionālu audzināšanu. Uh mhm. -huh. Tad es uzreiz sākšu ar to, kāpēc mums ir svarīgs dialogs ikdienā. Es nolasīju tos pamatprincipus, ko mēs te kā mēģinām nodot pāriem, bet varbūt kas tad ir dialogs un kāpēc ir svarīgi, ka viņš ir mūsu dzīvē? Nu, dialogs ir svarīgs komunikācijas veids. Um, tas notiek tad, kad ir iesaistīts vismaz divas puses. To mēs domāju, saprotam no paša vārda. Uh, Tie var būt divi cilvēki, grupas, organizācijas vai pat valstis, arī tādā nu, plašākā jēdzienā. Tas var notikt gan mutiski, gan arī rakstiski, kā mēs saprotam. Tas var būt gan formāls, gan neformāls, bet pamatā dialogs ir saruna, kurā notiek viedokļu, ideju vai informācijas apmaiņa. Un tas ir galvenais mērķis izprast vienam otru labāk un vajadzības gadījumā atrast kopsaucēju. Un dialogs ir ļoti, nu, ļoti svarīgs mūsu ikdienā, jo bez dialoga nevar būt tādas patiesas, veselīgas attiecības. Un, eh, kā mēs vispār varam veidot veselīgas attiecības, ja mēs neveidojam dialogu savstarpējo? Kā mēs varam uzzināt, ko otrs domā vai jūt, kas patīk, kas nepatīk, ja mēs neveidojam dialogu ar otru cilvēku? Dialogs ir ļoti neatņemama sastāvdaļa no tādas kvalitatīvas un produktīvas komunikācijas. Uh, Dialogs ir ļoti svarīgs attīstības virzītājs spēks, gan attiecībās, gan arī tā personības izaugsmē kā tādā, jo, piemēram, ņemsim to piemēru, kad notiek prāta vētra tā saucamā, tas arī ir sava veida dialogs, kurā mēs ģenerējam idejas. Un, un ja mēs runājam tādu būt, labu piemēru, kāds ir nu, dialogs tādā ļoti labā izpausmē, tas arī ir tas pats, kur mēs varētu ņemt to piemēru, tas būtu psihologa konsultācijas. Uh, Jo bieži vien mums liekas, nu, kāpēc mums iet tā kā parunāties, nu, ko tas mums dos. Bet tas, ko dara psihologs, viņš, viņš būtībā ļoti uzmanīgi klausās, ko otrs mums stāsta. Un tad viņš klausās tajā klientā un cenšas saprast, kas ir tas vēstījums, ko man mēģina pateikt, kas ir tās galvenās nianses, viņas uztvert, uzķert un, un pēc tam arī būtībā atspoguļot apakaļ. Tad tam, bieži vien tam klientam un vispār dialogā, kas notiek nu, ar cilvēku, uh, Tas palīdz sakārtot domas, tas palīdz mums labāk saprast bieži vien to, ko mēs otram stāstam. Tas var būt uh, arī veids, kā mēs nonākam pie kaut kādām jaunām atziņām un atklāsmēm. Uh, Tam man uzreiz jautājums, vai mūsu ikdienā ir pietiekams dialogs, jo iet pie psihologa ir ļoti izplatīti. Bet, ja mēs viens otrā vienkārši ieklausītos, tad varbūt mums nevajadzētu psihologu nemaz. Nu, tad mēs vienkārši ģimenē varētu izrunāties, viens otru saprastu, pieņemtu un atkristu daudzas problēmas. Jā, nu, ja tas tā notiktu, tā noteikti būtu. Bet, uh, diemžēl, dialogs, nu, diemžēl, vai arī ne, diemžēl, tas ir kaut kas, kas mums ir jāmācās. Tas nenotiek pats no sevis, un arī vai ikdienā tas notiek bieži. Um, nu, uh, eh, ir svarīgi saprast to, ka uh, eh, dialogs ir saruna, bet ne katra saruna ir dialogs. Un uh, tas, ko esmu novērojis, bieži vien ir tas, ka uh, cilvēki, var divi cilvēki sarunāties, uh, un, eh, un var it kā būt viena tā pati tēma sarunai, bet uh, katrs runā kaut ko pilnīgi savu. Un tā ir tāda divu cilvēku monologs, un līdz ar to, nu, eh, protams, mēs uh, sarunājamies ar savu ģimeni, draugiem, kolēģiem, bet vai tas ir dialogs? Nu, nē. Un uh, paprasīt, kā tev iet labi, nav dialogs. Tas var aizvest līdz sarunai, kas aizved līdz dialogam, bet uh, tas mans novērums tāds, ka jā, tiešām ikdienā bieži nenotiek dialogs, un uh, Un, diemžēl tas ir tāpēc, jo mums, eh, mums to nemāca. Mums, eh, tas nav kaut kas, ar ko mēs piedzimstam. Mums vienkārši tas ir jāmācās, tas ir milzīgs darbs, un eh, līdz ar to nu, tas prasa arī enerģiju lielu. Bet ģimenēs īstenībā man liekas, ka visbiežāk arī tā, tā sarunas veidojās, kā tev šodien gāja. Labi, un katrs savā telefonā. Mm -hmm. uh, tad, kur sākas tas? Nu, labi, mums nav iemācīts, varbūt tās, bet uh, Kur varbūt tās ir tās klupšanas akmens, kāpēc mēs neiemācāmies? Es nezinu, man liekas, ka mūsu paudzei, nu, tā kā mana un Edgara paudzei, kas ir pāri pa 40 gadiem, tas, tas tiešām netika mācīts. Varbūt tagad kaut kas ir mainījies, es nezinu. Nu, es teiktu to, ka, ja mēs skatāmies mācīts tieši skolās, es nezinu, skolās, bērndārzos, ģimenēs. Jo, eh, protams, kaut kādā netiešā veidā jau tas eh, nu, mūsdienās cenšas to mācīt, bet arī nu, kāpēc uh, varbūt uh, paudzē virs 40 tas netika mācīts, un tas ir sarežģīts jautājums. Es domāju, tur varbūt sociologi varētu to labāk atbildēt. Uh, Bet, eh, bet arī mūsdienās nav jau tā, ka mums tiešā veidā māca to. Mm. Protams, skolā arī nu, sākuma skoliņā tur uh, skolotāji iet audzināšanas stundās un runā ar bērniem par draudzēšanos, par cieņu. Tas viss ir ļoti svarīgi dialogam, lai mēs vispār varētu veidot dialogu, bet, uh, protams, tāds varbūt nu, tiešā veidā nav. Un, uh, un ģimenēs arī, nu, kā mēs varam iemācīt to, ko mēs paši neprotam bērniem, un, uh, un kā mēs uh, būtībā parāda to piemēru bērniem, kā vecāki savstarpēji komunicē. Jo bērns mācās pamatā no tās. To, ko viņš redz, mēs varam viņam kaut ko teikt, bet ja viņš redz to, ka vecāki nemāca savstarpēji veidot tādu veselīgu komunikāciju, tas ir tas, ko viņš iemācījās. Pat ja viņam teiks, jā, ir jārunā ar cieņu, nu, tad parādiet to savā attiecībās. Bērns no tā mācās, no tā, ko viņš redz. Un ja viņš redz, ka vecāki nerunā, uh, ja vecāki viens uz otru varbūt kliedz, tad, tad atkal veidojās kaut kāds pārāvums un nesenāk tas dialogs. Tieši tā, jā. Tur tas ir tas, ko bērns iemācās un dara tālāk arī skolā ar saviem vienaudžiem, ar skolotājiem. Tas ir tas, ko es ļoti esmu tiešā veidā piedzīvojis, arī strādājot kā psihologs skolā. Man atnāk mamma, saka, nu jā, nu, nu tas bērns ir tāds impulsīvs. Bet, ziniet, kā nu, mums jau arī teica, tāds impulsīvs ir. Un, un, un neko jau tur nevar padarīt. Un, nu, tur var padarīt. Tas ir darbs uh, <laughs> pieaugšiem ar, sa, ar sevi, un, uh, un tā arī ir viņa atbildība. Un, un tas ļoti transformējās no ģimenes uz skolu, uz vispār uz bērndārzu, jebkādu citu vidi. Un, uh, mēs, mums nevajadzētu būt uh, izbrīnītiem, pārsteigtiem, ja mūsu bērns, uh, nu es nerunāju par tādām būt, uh, ja ir tādas tiešām jau uh, kaut kādi traucējumi psiholoģiski, bet, ja mēs runājam par tādu tipisku bērnu, nevajadzētu pārsteigt tam, ja bērns eh, viņam ir uzvedības traucējumi un problēmas, un, eh, un mēs paši savā ģimenē esam nesavākti un nemākam veidot dialogu, un viņš to nemā darīt skolā un citur. Varbūt pirms mēs pāriesim pie tā, kā iemācīties dialogu, es vēl gribu nedaudz par to dialogu plašāk parunāt. Es, es gribu pajautāt vienu lietu par to runājot. Uh, Ja subjektīvi būtu jāvērtē skalā no 1 līdz 10, cik jūs liktu tās dialoga pratību vispār sabiedrībā, nu tieši tajā savā skatījumā? Tur vajadzētu taisīt pētījumu <laughs> par šo Jā, bet tie tīri subjektīvi pēc sajūtas šī brīža. Tas būtu kaut kur pa vidu, tas būtu ļoti labi, ļoti slikti. Es teiktu, ja viens ir ļoti slikti un, un desmit ir brīnišķīgi, perfekti izcili, es liktu četri es liktu četri, ja ne mazāk, bet es tā maigi likšu četrinieku mūsu sabiedrības situācijā pašlaik. Tas ir mans subjektīvais skatījums. Tas uh, e, nav baigi iepriecinoši vispār. Tas, es vienkārši atceros, vienmēr, ja runā par Facebook komentāriem, viņi neskapēc ir daudz sliktāka nekā parasti tāda verbāla komunikācija noteikti. Vai tas kaut kādā mērā, nu, tas, tas ir rakstiski, jūs teicāt, varbūt arī dialogs, arī uh, diskusijas Facebook arī būtībā varētu būt dialoga paveids kaut kāds. Protams. Bet um, sociālā zinātnē gan ļoti, ļoti ir pētījuši šo tēmu, kāpēc uh, cilvēki virtuālajā vidē izturās pilnīgi citādāk nekā nu, klātienē, īstajā, reālajā dzīvē. Un, uh, un būtībā tas ir skaidrojums ar to, ka tev ir sava veida anonimitāte, ka tu neredz otru cilvēku, tev ir daudz vieglāk pateikt, ko tu domā. Un tev arī bieži vien zūd tās sociālās normas un robežas, kuras mums vajadzētu ievērot, un kas ir normāli, ka mēs ievērojam. Līdz ar to nu, sociālie tīkli, virtuālā pasaule dod tādu savu veidu drošu aizsegu. Un, ja mēs būtu tiešām, kā nu, tu saki, acis pret aci ar otru, mēs neatļautos to, ka mēs tur atļaujamies. Uh, Un tas ir tāds sava veida fenomens, jo mums ir tāda sava veida aizsardzība. Mums ir siena, tāda neredzamā, savu, arī mums dod virtuālā pasaule, ka mēs varam izpausties vairāk un, diemžēl, arī bieži vien negatīvāk. Nu, tad sanāk, ka tas četrnieks arī zināmā mērā raksturo tavs dotais to situāciju, jo tur mēs tā kā neliekuļojam lieka, kā mēs darītu klātienē, tāpēc ir nu, diezgan nevisai. Mēs neliekuļojam, bet mēs arī nu, neesam vienkārši pieklājīgi. Un, un ir, jā, palātē varbūt dažreiz ir liekulība, bet ir arī kaut kādas normas un robežas, kas mūs ierobežo. Mēs saprotam, ka, lai iekļautos sabiedrībā, mums ir jāievēro šīs normas, un tas ir normāli, un, diemžēl, tās izzūd virtuālajā pasaulē. Tad tas vēl viens sajūta jautājums par to dialogu. Jā, dialoga trūkums ir uh, tīri mūsu lokāla kaut kāda valsts problēma, vai tas vispār ir kaut kā, nu, teiksim, varētu padomāt, ka rietumos kaut kur ir labāka situācija, austrumos ir sliktāka. Ir kaut kāds viedoklis par šo jautājumu. Nu, man liekas, ka rietumos ir sliktāka situācija nekā Latvijā, bet arī grūti spriest. Tur ir tiešām jāsastāv arī tāda plašāka sociāla uh, pētījuma, bet uh, tas, kas darās pašlaik ASV, ko mēs redzam, arī ir tik ļoti milzīga šķelšanās un polarizācija, un tur dialogs vispār neeksistē viens cilvēks pasaka kaut kādu savu viedokli, un otrs jau ir piekabinājis viņam 50 birkas, ko tas nozīmē, ko viņš domā, pat nezinot patiesībā, ko tas otrs domā, var atšķirties kaut kādas domas, un uzreiz jau mēs ieliekam plauktiņā cilvēku, mēs pat neuzklausam viņu, mēs negribam uzklausīt, mums ir ērtāk pieņēmums veidot par to, ko otrs domā. Līdz ar to Latvijā arī situācija nav laba, mēs redzam, ka ir daudz dažādu sabiedrības procesu, kas to ietekmē, uh, Uh, bet uh, es teiktu, ka rietumos nav labāka situācija. Par austrumiem būtu man grūtāk spriest, bet uh, nu, kā tāds uh, manas paudzes, man ir 26 gadi, manas paudzes cilvēks, es uh, redzu ļoti daudz to globalizācijas veidā, kas notiek arī ASV, un nu, caur kultūras telpu un visu, un, un tur nav labāka situācija. Bet ar ko tas varētu būt izskaidrojums? Es neticu, ka mēs nu, neviens mūsdienās neko neesam dzirdējuši par dialogu, tāpēc, ka uh, ieslēdz radio, ieslēdz televīziju. Tur visu laiku ir aicinājums uz dialogu, uz atrast kopīgu uz sociālo valodu, dialogu. Uz sociālo dialogu un, un uz visu kaut ko par to runā. Bet mēs brīžam liekas, ka tā, tā kā tāda āži esam iespītējušies un, un, un sakam, ne, ir tikai mans viedoklis, un mans viedoklis ir pareizi. Vai tas ir kaut kā, es nezinu, ar ko ar nogurumu no dzīves, es, eh, ar, ar egoismu, ar ko tas varētu būt saistīts. Ka, uh, ka ir tas četrnieks tavā skatījumā. Es arī dotu 4, 5 tikai. Nu, tur, tur ir ļoti daudz faktoru, kas to ietekmē. Tur noteikti nav tikai kaut kāds viens noteikts, bet arī nu, tas ir no sērijas, ir vieglāk pateikt nekā darīt. Un mums apkārt visur var skandināt, ka ir jāveido dialogs, un tā ir taisnība. Un arī mēs, protams, klausāmies tādas gudras uh, nu, tur lekcijas par to, kā to darīt, bet uh, kur ir tas praktiskais, mēs to nedaram. Un, uh, un tas ir tāpēc, jo būtībā ar mūsu smadzenēm, tas, kas notiek iekšā mūsu galvā, ir, eh, ja mēs esam iemācījušies kaut ko negatīvu, kaut kādas noteiktas, nu, teiksim tā, ir šie smadzeņu tās šūniņas, neironi un tie ceļi starp viņiem, kas veidojās. Un smadzenēm ir daudz vieglāk iet pa tiem pašiem iemītiem celiņiem, nekā veidot jaunus. Un pat, ja tas nozīmē, ka tas ir mums kaut kas uh, negatīvs, traucējošs, smadzenes labāk nepiepūlēsies un darīs to, ko viņas jau māk, nekā ieguldīs enerģiju, lai tiešām attīstīs šīs prasmes, kā dialogs un tā veidošana un iet, iemīt jaunas staciņas savās smadzenēs, bet uh, eh, smadzeņa galvenā, tas viens no mērķiem vienmēr ir saglabāt enerģiju. Un saglabāt enerģiju ir tad, kad mēs darām to, ko mēs jau mākam. Mēs nemākam veidot dialogu, mēs turpinām nemācīt veidot dialogu. Mēs, bet tur ir ļoti daudz lietas, arī televīzijā, protams, un, un šeit pat rādio visur mums eh, stāsta, ka ir jāveido dialogs, un tā, tā ir taisnība, bet arī ir jāsaprot, ka ir ļoti daudz faktoru tiešām, kas to nu, traucē darīt. Un, uh, Un kaut vai ir tās pašas arī tehnoloģijas, kuras mūsdienās ir. Un, eh, protams, tehnoloģijām ir savi plusi, kā tas, ka mēs varam pašlaik šeit runāt, bet arī ir savi mīnus. Un tas, ko parāda zinātne pētījumi, ir tas, ka uh, pārmērīga tehnoloģija lietošana, kāda ir mūsdienās, ļoti, ļoti var radīt kaitējumu emocionālajai inteligencei. Emocionāla inteligence ir tieši tas, kā mēs spējam saprast un regulēt savas emocijas, kā mēs spējam uh, būt līdzjūtīgi, empātiski pret otru. Arī, nu, kā var būt dialogs, ja nav emocionāls inteliģences vai ziņā, un ja viņi ir ļoti zema. Tāpat tās arī uh, sociālā inteliģence arī bieži vien tiek traucēta. Nu, tas ir Tas atkal ir runa par to, vai mēs vispār protam veidot attiecības ar citiem un viņus uzturēt un risināt konfliktus un, un tādas lietas. Un arī tas, ja tas ir traucēts, kāds to parāda pētījumi no tehnoloģiju lietošanas, tad uh, nu, kur mēs varam tā kā, nu, tad um, nebūtu jābūt pārsteigtiem, ka mēs neprotam. Un, jo mēs ļoti daudz visi, es domāju, lielākoties lietojam tehnoloģijas. Un, Un ir taču ļoti interesanti skatīties sociālajos tīklos un pavadīt 5 stundas, un tad atrapties, ka, oh, 5 stundas pagājuši, un esmu nosies kaut kāds 100 uh, video, un ļoti interesanti ir bijis, bet ne, pilnīgi nepilnvērtīgi. Un, un ja mēs skatāmies tādām platformām kā TikToks, kas ir ļoti populārs jauniešiem, tur visi video ir līdz vienai minūtei. Un nozīmē, ka uh, cilvēks, ar, kā saka, skroļo <laughs> pa to laiku joslu, un viņiem pirmo desmit minūšu laika, desmit sekundžu laikā, atvainojos, ja neuzrunā tas video, viņš šķir nākošo, un tas arī transformējās uz īsto dzīvi. Ja man, kad tevī klausos, pirmo desmit sekundžu laikā tu man neaizķer, tad man smadzenes vienkārši, kā saka, nu, kāpēc man vispār vairāk piepūlēties un pievērš uzmanību tam, ko man saka. Es uh, atslēdzu savā ziņā savu fokusu, nekoncentrējos vairāk un uh, nu, koncentrēšanās, fokus, dzirdēšana ir svarīgs daļas, lai veidojas dialogs. Mums ir aktīvi jāmāk klausīties. Tas nozīmē, ka arī mūsu savstarpējās attiecībās, labi, tāds jaunietis, pusaudzis ar mammu un tēti, viņš ja, izslēdz viņus pēc desmit sekundēm. Pāri attiecībās mēs to otru pusīti izslēdzam pēc desmit sekundēm, un tas paliek baisi. Tas ir baisi, un, uh, un tur mēs redzam pašlaik tās sekas. Uh, Vēl viena lieta, kas arī no tām tehnoloģijām notiek, ir sociāla izolācija. Un sociāla izolācija ir, nav arī tikai tad, ka mēs esam eh, vieni paši fiziski, bet tā vientulība, ko mēs sākam izjust vienā brīdī, nav tā dialoga savstarpējā. Mēs izslēdzam to otru cilvēku pēc desmit sekundēm. Mums nevedējās šī sasaiste, kas, ir, kas vedējās ar īstu dialogu, ka mums ir dialogs. Un līdz ar to, nu, jā, eh, tas paliek bais, un mūsdienās eh, viena no lielākajām pandēmijām nav Covid. Uh, tā ir vientulība un depresija. Un, uh, un tās ir sakas tam, kur mēs pašlaik dzīvojam. Labi, tad uh, pārējām bišķiņ tālāk. Ko darīt, ja mums pretīm ir cilvēks, kas, ar kuru mums nesanāk veidot dialogu? Mēs esam atvērti, mēs tā kā gribētu, bet mūs varbūt pēc desmit sekundēm ir izslēguši vai vienkārši kāds ir nostājies kaut kādā tādā spītīgā pozā, ka pierādīs mums savu taisnību – Un sanāk, ka mums visu laiku veidojās vai nu konflikts, skaļš skandāls, vai arī vienkārši pretējā puse pagriežās un aiziet, ieslēdz kaut kādu kluso režīmu. Un, un, Un tas var būt ģimenē, tas var būt ar laulāto draugu, tas var būt ar bērniem, īpaši pusauģiem. Uh, tas var būt arī ar mūsu citiem ģimenes locekļiem, tur tālākiem brāļiem, māsām, uh, uh, ar darba kolēģiem. Kā tad mums rīkoties, kā tad mums uh, atrast, <laughs> ieslēgt to otru pusi pretī? Varbūt vēl var paskaidrot, kas ir tā emocionālā inteligence un sociālā inteligence. Nu, emocionālā inteligence ir spēja saprast otru, izprast, pārbaudīt savas emocijas um, produktīvā veidā. Uh, tas ir tieši tas, ka mēs ar, uzreiz neaizsvilstamies. Vai arī, ja mēs aizsvilstamies, mēs to uz āru nepaužam uzreiz kā reakciju. Un tāpat tā arī ir nu, spēja just līdzi, uh, empātija. Uh, pār, spēja pārvarēt izaicinājumus. Tā viss ir emocionāla inteligence. Un sociālā inteligence ir kaut kas ļoti līdzīgs, bet ne gluži. Tas ir tieši tās starppersonu attiecības. Jo, ja emocionāla inteligence attiecās uz mums kā individiem, kā tādiem, tad sociālā inteligence tā būs vairāk tā, ka mēs ar otru komunicējam. Un tas būs tiešām veidot attiecības, uzturēt tās, uh, atbilstoši reaģēt sociālās situācijās un apstākļos, un ja mēs tieši par to, kas ir emocionāla un sociālā inteliģence, bet par to, kā rīkoties, ja otrs negrib mani dzirdēt, ja otrs mani atslāns pēc tām desmit sekundēm, nu svarīgi ir saprast to, ka mēs nevaram otru kontrolēt, un mēs nevaram ietekmēt. Diemžēl mums bieži vien ir, mēs ar tiem cilvēkiem esam nu, ikdienas saskarsmē, uh, ko lai mēs darām. Nu, vienmēr jau, ko teiks eh, jebkurš psihologs, un kas lielākoties visiem kritīs uz nerviem, ir tas, ka tas ir vienmēr darbs ar sevi sākumā. Un uh, mums ne, nepatīkās, ka um, eh, ir vieglāk vainot otru, pateikt tā, kāds viņš ir, uh, nu, tur tāds un šitāds, un viņš, redz, manī neklausās, bet uh, kā mēs runājam. Uh, kāda ir mūsu uh, intonācija, ka mēs runājam, jo, piemēram, verbālais, ko mēs pasakam, nu, skaļi mutiski, ir tikai 30% no komunikācijas. 70% ir uh, ķermeņa valoda, intonācija, sejas izteiksme. Un dažreiz mēs arī varam pat nenojaust un uh, varbūt sevi tā, tas arī emocionāli inteliģents un nesaprast, ka mēs ot šajā brīdī sēžam ļoti tādā, nu, <clears throat> varētu teikt, sociāli Mm, tādā tā kā aizvērtā pozā vai kaut kāda mūsu jau intonācija jau kaut kur otrā otra rada signālu, kad uh, viņš nāk pie manis ar uzbrukumu. Un, un tur, tāpēc ir svarīgi tā paša refleksija par sevi, um, kā es ar otru runāju. Jo nu, mēs nevaram otru tā, kā, tā ietekmēt, mēs varam tikai sevi ietekmēt. Un arī tas ir tas, ko ļoti bieži cilvēkiem diemžēl nākas, piemēram, ka viņi iet arī pie psihologa vienā brīdī nonāk pie tā secinājuma, ka es, es varu mainīt vidi, Bet, eh, bet kas darās manī pašā, un vai būs tā, ka, ja es mainīšu vidū, vienkārši es pats atkal viss atkārtosies no jauna? Bet cilvēkam vispār ir viegli saprast, ka viņam trūkst tās uh, eh, inteliģentes abu veidu. Tā vai viņš to īstenībā viņam jāpasaka, jo viņš to nespēja pats saprast. Vai tas ir diezgan viegli to nojaust, ka pat man patiešām kaut kā trūkst. Jo principā es jau esmu lielākoties ideāls, vispārējā nav vajag labi. nu, uh, ja mums liekas, ka mēs esam ideāli un vispārējie ja nav labi, tad būtu tā jau ir pirmā pazīme, kaut kas nav laba ar emocionālo inteligenci. Bet uh, arī nu, fakts tāds, ka jo augstāka emocionāla inteligence, jo visticamāk, tu labāk saproti, ka varbūt kaut kas nu, nav kā vajag arī manī jo zemāk, jo visticamāk mums liksies, ka mēs esam diezgan tādi pūkaini un balti un pūkaini, ar mums viss ir kārtībā, un mēs esam pasaules upuri, kurus visi apbižo. Tad visticamāk, varbūt, ja mums ir šāda domāšanas veids šāds, tad tas jau varbūt ir pazīme, bet vispār to nav viegli saprast bieži vien, un tāpēc arī cilvēks um, aiziet pie psihologa, viņam liekas, nu, viņš stāsta psihologam, viņš man šito izdarīja, viņš man to izdarīja, es tad neko, uh, Un tad beigās sakās psihologs arī, nu, protams, kā profesionāls sāk bišķiņās pakonfrontēt to uh, klientu. Un tad varbūt arī klientam sāk uh, pareizs tas cits skatījums. Viņš sāk saprast, ka varbūt uh, man jāpiesrā pie sevis, tā ir tā emocionāla inteliģence. To visu var izkopt, bet uh, ir grūti pašam saprast par to. Ir vieglāk, ja mēs aizējam pie kāda neitrāla cilvēka, kuram nav kaut kādas jau, nu, varbūt neprasīsim gluži ģimenes locekļiem, jo viņiem varbūt arī ir savs tāds subjektīvais viedoklis par mums, bet uh, ja mēs aizējam pie kāda neitrāla cilvēka, kuram varbūt ir augsta inteliģence emocionālā, tad uh, viņš varētu mums labāk palīdzēt saprast, kur mēs atrodamies tajā visā. Un sociālā inteliģence, nu, teiksim tā, tur, uh, ja mums ir grūti, ja mums neveidojās tādas foršas attiecības pozitīvas ar cilvēkiem, tas jau arī ir kaut kāds, nu, varbūt savu veidu arī pazīme tam, kaut kas nav ar to sociālo inteliģenci. Protams, var būt tā, ka mēs ot, uh, kaut kādā ziņā veidojam attiecības ar nevislīgiem cilvēkiem, bet kāpēc mēs ar tādiem veidojam attiecības un, un, un, un, jā, un tad tur ir jāskatās. Um, tā ir ļoti liela pašrefleksija par to visu, un tas nav vienas dienas darbs. Ja mēs arī varam paši ar sevi strādāt, tad tas nozīmē, ka tas tā būs ilglaicīgs tāds veids, kā mēs reflektējam par to domājumu. Bet vispār tas tā obligāti, lai būtu šīs te, tomēr spējas, tā inteligence, emocionāla kaut vai. Vai var dzīvot arī cilvēks, labi, viņam varbūt neizdodas beig veidot, bet tomēr nu, viņš tā kā var mierīgi dzīvot uz priekšu. Un... Nu, parasti jau mēs paši jutīsim tās sakas negatīvās, vienkārši pa, mēs bieži vien nejutīsimies komfortabli tajā, ja mums nebūs tās inteliģences, bet arī, nu, mēs jau varam tā dzīvot, bet cik daudz cilvēku gribēs ar mums dzīvot kopā, <laughs> ja mums nav tādas. Un, un, un eh, mūsdienās parādās tas, ka eh, ja kādreiz mēs ļoti augstu likām tieši šo um, ehm, IQ saucamo, kas ir tā, nu, vairāk cik labi mēs spējam domāt, koncentrēties un fokusēt uzmanību. Un tāda kognitīvā inteligence, ja mēs kādreiz to cēlām debesīs un, un domājam, ka tā ir ļoti svarīga, tad mūsdienās parādās, ka ir vien vairāk svarīga tieši šī emocionāla inteliģence gan darba ko kolektīvos, gan arī ģimenēs. Un, un kā lai saka, ja ir jāizvēlās starp, ja man būtu jāizvēlās starp to, vai man labāk gribētos, lai man ir augsta emocionāla inteliģence un vidēja kognitīvā vai otrādā, tad es labāk ņemu tiešām to augsto emocionālo inteliģenci un vidēju kognitīvo nekā otrādi, jo būs vieglāk dzīvē funkcionēt kā cilvēkam. Labi, beigsim mēs jūs mocīt šajā brīdī. Vienu sesiju noslēgsim, paklausīsimies dziesmu un nedaudz ļausim atpūsties mūsu klausītājiem. Šis joprojām ir apvienības laulāto tikšanās redzījums, mīlestības dialogs. Eh, ar jums kopā esam mēs, Edgars un Sigita. Un eh, šovakar kopā mums ir izglītības psiholoģija Evelīna Ceipe. Uh, Un šoreiz mēs runājam par dialogu lomu mūsu ikdienā un kā to kopt. Man tāds jautājums, vai dialogs ir tāds tā kā svētais grāls, kas var atrisināt visus mūsu problēmas? Nu, ja mēs viņu iemācāmies. Gan drīz, bet nē. <clears throat> ļoti tūtam. Uh, būtu naivi domāt, ka tas ir tāds svētais grāls, kur mēs visas problēmas atrisināsim. Tā tas visticamāk nebūs. Uh, Uh, jo ir lietas, kuras mēs nevaram tik viegli atrisināt, un to mēs ļoti labi redzam arī, ja mēs pišķinās pavēršam plašāk skatījumu uz pasaules uh, kādiem notikumiem, ka visu nevar dialogu atrisināt, un ir lietas, kur, diemžēl, um, kaut arī tāpēc viņu, lai dialogs varētu noties, jābūt abām pusēm interesētam tādu veidot, nu, tādam veselīgam dialogam, tāpēc visu nevar, un, un, un jā, un ir kaut kādas situācijas, kurās tas uh, nestrādās, daudz, daudz ko varētu atrisināt, ja mēs iemācītos. Tas gan visticamāk nekad nenotiks, ka visi būs iemācījušies to. Un līdz šim arī pasaulē nav bijis tāds vēstures periods, kad tas būtu noticis. Mēs īsti nezinām, kā būtu, ja būtu. Bet eh, es teiktu, ka visas situācijas nekādā veidā mēs ar to neatrisināsim. Kāpēc? Tāpēc, jo ir eh, ļoti, ļoti, ļoti daudz eh, faktoru. Tas pats arī uh, Nu, teiksim tā, nu, ņemsim labi tos lielos pasaules notikumus, nu, tie paši, kas norisinās pašlaik Ukrainā. Vai, vai tiešām nu, mēs tā ticēsim tam, ka ja mēs saliksim ar Krieviju, ar uh, Ukrainu pie viena galda un ar dialogu mēģināsim kaut ko risināt, tur kaut kas atrisināsies. Nu, būtu jau labi, ja tā būtu, bet tad nebūtu nemazāk tie notikumi sākšies viss, kas pašlaik notiek. Un, un līdz ar to mēs redzam, tas tā būtu naivi to domāt, jo, ja ir ja kādai no abām pusēm ir kaut kādi savi tie motīvi, kas, ne, nu, kas kā saka, ir pilnībā pretrunā ar otru, tad tur, nu, dialogs neveidosies. Bet ir hipotētiski, ja viņiem būtu šīs te prasmes, varbūt viņi tomēr spētu kaut kādu panākt vienošanos pirms jau konflikta. Pirms konflikta mēs varētu mēģināt, bet atkal jautājums, kādu vienošanos panākt <laughs> tieši, nu, vai jautājums ir tāds, nu, mūsos visos ir šīs negatīvās īpašības, kaut kāds egoisms, tas, man liekas, ir visos kaut kādā lielākā vai mazākā mērā. Un, un teiksim tā, ka, ja, nu, piemēram, man gribās kaut ko, kas ir tavs, bet tu negribi to dot, ja tas ir tavs, tad kādu vienošanos mēs varam panākt iepriekš tā kā pārunājot. Uh, nu, tur ir tādas lietas, kuras tomēr mēs varam runāt un nu, runāt, uh, bet, eh, bet nu, ir lietas, kuras mēs nevaram izrunāt. Es nevaru pateikt, eh, nē, bet es gribu, piemēram, tavu pildspalvu tā, paņemt, un tā būs mana pildspalva. Un tev tāds, nē, <laughs> tā nebūs. Līdz ar to, nu, nu tas tā nerisināsies, un uh, dialogs nevar visu atrisināt. Mums ir savas kaut kādas iegribas, vēlmes, bet ne visas mēs varam caur dialogu, tā teikt, uh, risināt un, un nu, ne visu mēs varam kompromisus visur atrast. Bet runājot par to pilspāvis, drīzāk tas atņemšanas mēģinājums var beigties ar abiem zilāci. Jā. Un uh, zaudējums būs abiem vienkārši tas jautājums, kāpēc mēs to tā kā nesaprotam, kad sekas var būt arī tādas. Kāpēc mēs tieši nesaprotam, ka tādas var būt sekas? Nu, tur ir jautājums, cik mums attīstīt cēloņu saka sakarība. <laughs> Tā būtu jātīst jau bērnībā. To parasti māca, es piemēram vecākiem kursos, kuriem ir tie mazie bērni, māca par to, ka tas ir jāmāc bērnam, ka ir kaut kas notiksies un tam būs dabiskas sekas. Un arī sociālās izpausmēs tāpat ir. Un, Un to, ka varbūt mēs sakausmies par to pildspāru un abiem būs zilārts, nu, tas arī ir, ja mums nav šīs izpratnes par to, ja mēs esam ļoti impulsīvi, nu tad uh, arī jautājums par to dialogu. Mēs, nu, tas tā būs jebkurā gadījumā. Un, un tas arī ir tas, ko es redzu skolā, kad, uh, diemžēl, bērniem mūsdienās ļoti bieži nav šīs izpratnes par to, ka visam ir sākas, manai uzvedībai ir sākas, manam teiktiem ir sākas, un varbūt tās nav zila acs, bet tas arī var būt jebkas cits, un, un tādās mēs pieskaramies ugunī, mēs apdedzināmies, tas ir normāli, tā tas ir, un tas ir jāmāca. Es par to dialogu. Mēs tomēr esam tā kā ģimeņu raidījums, jā, ja? un uh, man jautājums tāds, arī laulībā mēs bieži viena aizmirstam, ka tas dialogs ir jāizmanto. Uh, Arī atnākot mājās, mēs varam sarīkot skandālu uz līdzenas lietas, vai, vai tas dialogs vienmēr ir vajadzīgs, vai arī vieta ir tam konfliktam kaut kur, un kā tad, kā tad izpeldēt no tiem konfliktiem, lai tas dialogs dominētu? Nu, konflikti, ja, tiek, ja tie tiek veikti veselīgi, arī ir vajadzīgi, bet, nu, teiksim tā, nu, uh, jautājums, kur ir robežas. Mēs varam atnākt un mēs varam izteikt savu neapmierinātību ar kaut ko, un tas ir normāli, jo mums nav jātur viss sevī. Varbūt otrs cilvēks eh, tiešām ir kaut kāds katram savs lomas, kas ir normāls, iedalīts, ko katrs dara, bet eh, viens no cilvēkiem nedara to savu lomu, un tas mūs neapmierina. Un tas ir normāli, ka mēs to pasakām, bet mums ir vajadzīga konstruktīva, teikt, konstruktīva kritika. Un arī, uh, jā, dažreiz konflikts var dot asumu. Un dažreiz ir cilvēki, kuriem ir, nu, dažādas kaut kādas tas. Uh, varētu dziļāk rakties psiholoģiski, bet ir cilvēki, kuriem patīkās, ka ir konflikts, jo tas viņiem dod savā ziņā asuma attiecībām. Un, ja nav konflikta, tad ir garlaicīgi. Un, un dialogs var būt arī garlaicīgs priekš viņiem. Bet eh, tādās uh, veselīgās attiecībās es neatceros, kurš psihoterapeits šo teica. Es atceros, ka bija teikts, ka var konfliktēt kaut vai katru dienu strīdēties, bet kā mēs strīdamies. Un ja mēs mākam strīdēties, neaizskarot otru cilvēku kādas personīgās šīs robežas, kaut kādu, nu, kas viņam, mēs zinām, ka viņam ir sāpīgs, ja mēs spējam konstruktīvi runāt un, un teikt to, kas mums nepatījās, tas vedīs, tas attīstīs attiecības un tas būs labi. Bet uh, nu, jau atkal mēs atgriežamies. Jo savā ziņā arī konflikts, veselīgs, konstruktīvs konflikts arī ir dialogs. Un tad mēs atkal atgriežamies pie spējas veidot dialogu. Vai mēs protam, vai mēs neprotam. Tad galvenais jautājums, kā mums iemācīties veidot to dialogu? Ko mums darīt? Un... Vai to vispār ir iespējams iemācīties? To ir iespējams iemācīties. Mēs psihologi to mācāmies augstskolā. Un arī ne tikai augstskolā, pēc tam vēl turpinot strādāt ar klientiem. Nu, pirmais tāds nosacījums, kas mums būtu jāsaprot, ir tas, ka mums, lai mēs veidot dialogu, mums ir jāspēj klausīties. Aktīvāk klausīšanās. Tas ir kaut kas, ko mēs dabiski neprotam parasti. Un tas ir tas, ko mēs psihologi mācāmies un turpinam darīt. Un, un, un, lai aktīvi klausītos, ir jābūt pacietīgam. Uh, ja mēs nespējam būt pacietīgi un otru uzklausīt, tad tur, nu, tas ir pilnīgi nekāda aktīva klausīšanās nebūs. Otrs arī ir tas, ka uh, neustversim to, ka pirms mēs jau pieejam sarunai, mēs bieži vien jau uztveram, ka otrs mums uzbruks, vai arī ot mēs zinām, ka viņam ir citādāks viedoklis, uh, un mēs jau uzreiz jau pieņemam to, ka viss, nu, mēs jau ieliekam kastītē, uh, Uh, viņš man teiks kaut ko tādu, un man tas nepatiksies, un es jau tagad izdomāšu atbildi, ko es teikšu viņam uz to. Bet uh, tiešām noņemt no šīs kaut kādas savas iekšējās tās um, pieņēmums, aizsargu mehānismus, varētu teikt tā, un, un tas arī saistās ar tādu spēju attīstīt uh, veselīgu paš, pašpārliecinātību, pašapziņu, uh, un, uh, jo uh, ja, mēs, ja mums ir veselīga pašpārliecinātība, mēs varam pieņemt to, ka var būt atšķirīgs viedoklis un uh, to uzklausīt arī dialogā, veidot dialogu un, uh, un nepieņemt uzreiz, ka otrs mums dara pāri vai uzbrūk. Un uh, tas pats arī mums ir jābūt savā ziņā arī pazemīgiem. Pie, pie dialoga mums jābūt pazemīgiem ar to domu, ka mēs uh, Varbūt iemācīsimies kaut ko jaunu, uzzināsim, jo varbūt mēs visi pasaulē vēl nezinām. Ja tā bieži vien problēma tāda, ka mūsu visos vairāk vai mazāk ir kaut kāda augstprātība, un tas uh, mēs esam tomēr cilvēki, un uh, tā iet roku rokā ar paštaisnumu bieži vien, un līdz ar to nu, mums nav tās pazemības, to, no, ka varbūt otrs vienkārši mums arī var kaut ko jaunu pateikt, ko mēs neesam dzirdējuši. Un tas atkal ir tā klausīšanās. Un ir ļoti svarīgi, ka mums ir arī tā zinātnē, uzzināt kaut ko jaunu. Un ir svarīgi arī um, pašam sevi izglītot, izglītot daudzpusīgi, jo tad mēs arī spējam pamatot to, ko mēs gribam teikt. Mums nav. Um, kā saka, jāuzturās to, ka oh, viņš māca daudz labāk pateikt to, ko viņš grib pateikt. Un viss tas man apdraud, <laughs> un tagad es uzbrukšu viņam. Un, un, un, jā. Bet uh, tiešām aktīva klausīšanās, uh, neuztvert otru kā kaut kādu ienaidnieku, kurš mums uzbruks, eh, būt veselīgam, savā skatījumā uz sevi, uz citiem, um, būt arī atvērtam. atvērtam. Uzdot atvērts jautājums ļoti svarīgi. Ja mēs gribam veidot dialogu, ļoti svarīgi at, neuzdodam kaut kādu slēgtu jautājumu, kur atbildēt jā, nē, labi, slikti. Prasam um, nevis kā tev iet, bet pamēģinam pateikt, uh, pastāstam par savu dienu tas jau uzreiz ir kaut kas atvērts. Tur arī var veidojas dialogs. Un, un arī nu, būt pieņemamākiem par to otru cilvēku. Jo nu, tas arī ir svarīgi, jo bieži vien mēs esam pieņemamāki. Mums nav jāpiekrīt visam, ko otrs saka, bet būt pieņemamākam, tad otrs arī jau jūtas drošāk izteikt to savu un neveidot arī konfliktu ar mums. Dētā. Līdz ar to nu, tur, tur tiešām ir tādas, šīs tās galvenās lietas. Varbūt ir kādi ieteikumi, kā tad veidot to dialogu praktiski, nu, ģimenē. Atnāk tagad mājās, vīrs no darba vai sieva no darba. Kā tad veidot praktiski to sarunu, to dialogu, lai tas nu, būtu veselīgi, nevis novestu pie kārtējā konflikta. Es nezinu, jānoliek telefoni, jāizslēdz televizors. Nu, ko, ko darīt pārim, lai viņi beidzot atrastu to ceļu viens pie otra? Ļoti labs ieteikums nolikt telefons. Es redzu, ka ļoti bieži cilvēki runā ar viens ar otru, un telefons ir ieslēgts. Viņi skatās daļai telefonā un daļai uz otru. Un, ja kāds ar tevi runā un skatās daļai telefonā, kā tu jūties, tad ir tāds, ka viņš tev īsti līdz galam nezina. Tātad, jā, um, ļoti svarīgi ir tiešām praktiski noliekam telefonus. Ja mums liekas, ka mums nav laika, arī mē, mēs esam noguruši, tad noliekam konkrētu laiku, kad mums būs saruna. Jo ir vajadzīgs laulātiem cilvēkiem, tīpaši ir vajadzīgs laiks sarunām, lai, lai mēs neatālinamies viens no otra, lai ir tā sasaiste emocionālā joprojām. Un ja mēs jūtam, mēs esam izsmēluši sevi, tad ieplānojam konkrētu laiku, kad... Uh, Nīpat laikā arī, jā, kad ir šis konkrētais laiks, mēs nesēžam pie datora, mēs nesēžam pie telefona, pie televizora. Un, un tad arī, kad mums otrs stāsta kaut ko, tad uh, klausāmies, mēģinām, un nevis uztveram visu uzreiz uh, par mums, ka tas ir par mums personīgi, bet kā otrs cilvēks jūtās. Mēģinām vienkārši trenēt to savī to jautājumu, ko otrs jūt, uh, kāpēc viņš man to stāsta, kas ir tas vēstījums, uh, ko viņš grib ar to pateikt. Nevis, tas nav viss par mani, tas ir par viņu. Kad mēs otrā klausāmies, ļoti praktiski svarīgi ir vienkārši atcerēties to, ka tas, ko otrs man saka, ir par viņu, nevis par mani. Un, un to arī es domāju, ka, ja runā par jebkurām attiecībām, tīpaši par laulāto attiecībām, ir svarīgi atcerēties. Bet jā, um, ieplānojam visu. Un, kad mēs esam ieplānojuši, mēs arī varam sagatavoties tam tīri uh, uh, nu, to, ka uh, mēs neko paralēli, nekādas darba lietas, neko nevienam neatra, nu, neatsaucamies. Mēs arī pasakām cilvēkam, mēs šajā laikā nebūsim pieejami. Un mēs varam ieplānot arī to kā tādu, varbūt mums negribās sēdēt gluži tur tā stīvi uz divām, vienam ar otru runāt. Mēs varam ieplānot to kā tādu, varbūt pasteigt kādu aktivitāti, jo tas arī bieži vien rosina to sarunu. Un, un, un tādas, nu, uh, Mēs jau katrs pats sevi, kā, to otru cilvēku arī, ja mums tiešām ir tās attiecības, mēs taču zinām kaut kādas lietas, kas viņiem patīk, nepatīk. Un tad reiķinamies ar to, esam tādi uzmanīgāki viens pret otru, netik ļoti uz sevi vērsti. Bet te problēma, piemēram, pēc nu, labi, pirmajos dzīves gados laulībā, mēs vēl tā kā esam atvērti viens pret otru, bet es nezinu, pēc gadiem 10, 20, mums jau tas otrs apkārt, ap, apnicis ar visiem saviem plusiem un mīnusiem un visu, kā tad, nu, uztaustīt to dialoga dzīsliņu? Atjaunot īstenībā tur sanāk, ka bieži vien jāveido dialogs no jauna, īpaši tad, kad bērni aiziet no savā dzīvē. Mm -hmm, jā, um, nu, varbūt mums nevajadzētu, jā, mums apnīkās otrs cilvēks, bet uh, mēs visi attīstamies kā personības. Un otrs cilvēks arī nav iestagnējis, visticamāk, tajā, kāds viņš bija pirms 10, 20 gadiem. Un, uh, ja mums būtu šī zinātkārta, mēs zinātu to, ka varbūt kaut kas tomēr ir mainījies, mēs to neesam notvēruši. Un tad uh, varbūt cenšamies pieslēgt šo, zināt, kā, saprast, kā tas cilvēks ir tagad. Nevis kāds viņš bija kādreiz, nevis tā, kā mums kādreiz bija kaut kas, bet ko viņš domā par to, kas tagad ir, piemēram, kaut kādas lietas dzīvē, lai viņš pastāsta. Nu, tur jau atkal tie principi jau nemainās. Vienkārši mums ir arvien grūtāk viņus pielietot. Mhm. Mm Vēl varbūt tās tāds jautājums, kā mums iemācīt to dialogu bērniem. Mēs sarunas sākumā pieskārāmies pie tā, ka mums ir jāiemācās dialogs un ka mēs ģimenē mācām to dialogu. Tad kā viņu iemācīt? Labi, nu viens ir piemērs, bet uh, vēl kaut kādas praktiskas lietas ir, kā mēs to varētu kā nodot un audzināt to nākamo paudzi. Vai tas notiks dabīgi? <laughs> ja tas notika dabīgi, būtu brīnišķīgi. <laughs> Tad mēs visi būtu jau... Um, citā attīstības līmenī. Uh, jā, nu, tas, ko teica piemērs, bet uh, runājot par citām lietām, tad uh, arī kaut vai uh, mēs uh, noliekam, nu, kā saka parasti, vislabāk audzināt ir tā, ka mums ir robeža, bet nu, pa vidu robežām ir tā mīlestība. Un arī mēs varam tīri praktiski arī to dialogu, uh, nu, mēs varam teikt to, ka jā, varbūt atšķirīgs viedoklis, Tas nenozīmē, ka mums uzreiz ir otram jādara pāri, vai tas ir uh, so, um, kā, verbāli jādara pāri vai fiziski, kā bērniem arī patīkās. Bet tās visas lietas, uh, nu, tīri praktiski mēs uh, <clears throat> liekam iekšā to, ka, uh, jā, ka tā līdzcietība, mēs uh, pārunājam kaut kāds arī notikums. Uh, ļoti svarīgi, ka ja bērnam, viņam vienmēr bērndārzā vai skolā kaut kas būs noticis, vai ar skolotāju, vai ar vienaudz, uh, izrunāt to visu, veltīt to laiku, pārunāt, kā labāk bija rīkoties, kā viņš rīkojas un kā būtu bijis labāk rīkoties. Un, un, un jā, bet uh, es tomēr ļoti uh, spītīgi uzsvēru to, ka tā, nu, piemērs ir tas galvenais veids, kā mēs iemācām. Mēs jau varam izsākt praktiskus padomus izdomāt, bet uh, varbūt tas labākais, varbūt paši šos praktiskos padomus tad arī pielietojam, un tad mums tur nebūs vienāk kā bērnam praktiski to mācīt. Mm. Bet temperamentam ir nozīme tam, kā mēs reaģējam uh, dialogā. <laughs> Jo, nu, ja mēs esam temperamentīgi, tad mēs tam bērnam visu kaut ko samācīsim. <laughs> temperamentam ir nozīme, jo uh, temperaments var būt atsevišķa diskusija, <laughs> atsevišķa saruna, uh, jo tur, tur ir ļoti daudz dažādu aspektu. Jā, ir cilvēki, kur pēc temperamenta ātrāk reaģē uz apkārt notiekošo, un līdz ar to viņi var būt impulsīvāki. Viņi var uh, impulsīvāk arī eh, nevis atbildēt uh, uz to, ko man saka, bet reaģēt uz to. Un kā parasti arī tikko bija ļoti labs uh, centrā sadzirdēt sev, tāds postiņš ielikts sociālos tīklos tieši par to, ka atbildam, nevis reaģējam. Un uh, temperaments arī nosaka, un tīt laikā arī temperamentā ir tāds līdz kā aktivitātes līmenis. Un jo tu esi aktīvāks, jo iespējams, tas nav obligāti, bet iespējams tev būs grūtāk eh, pacietīgi noklausīties to, ko otrs saka, tev jau gribēsies kaut ko darīt citu tajā laikā, un būs jau cits intereses. Tā, eh, temperamentam ir ļoti, nu, mēs varētu par temperamentu runāt, runāt, tur deviņas dimensijas, ir, kuras uh, veidojās katrā cilvēkā un kuras ir atšķirīgas un tā, un kas ietekmē to visu. Bet, arī tādiem ļoti lēniem, bez temperamenta cilvēkiem, viņiem e, ir vieglāk veidot vispār dialogu savstarpēji vai viņiem ir tieši grūtāk? Nu, teiksim tā, nu, lēniem tā ziņā, ka tur būt, nu, ja mēs runājam tādi kā flegmātiskāki Jā, nu, cilvēki. Nē, ļoti neemocionāliem, teiksim, cilvēkiem. Bet viņi arī nedod tās emocijas ārā, līdz ar to nevar īsti saprast, ko viņi domā. Un, nu, tur atkal jau, jā, ja, ja cilvēks ir varbūt tāds lēnīgs un viņš nav emocionāls, tad, protams, būs grūtāk ar tādu cilvēku komunicēt, ja viņš neprot savas emocijas, ko teikt tīri uh, verbāl, verbalizēt, kā lai saka. Tev nav jābūt super emocionālam cilvēkam, lai otrs saprastu, ko tu domā. Tev vienkārši tas ir jāpasaka. Un jāpasaka normālā veidā. Uh, ir tā, ka nu, neviena galējība nav, nu, kā mēs saprotam, grāvis ir grāvis, un, un vislabāk ir būt kaut kādā balansā. Mums katram ir kaut kāds savs grāvis, tikai tad ir pašam jākāp no viņa laukā un jāsaprot, kā izkāpt no viņa. Lēnīgs cilvēks viņam ir vairāk jāsaprot, varbūt, kā verbalizēt savas domas normālā veidā, aktīvam cilvēkam būtu jāsaprot labāk ir, kā apstāties un būt pacietīgam un klausīties. Katram ir tās savas lietas, un to katru mēs varam, katrs strādā pie tā, un mūsdienās jau tie resursi ir tik daudz, ka, ja tu kaut ko tiešām gribi atrast, tu to atradīsi, kā darīt. Tad mēs atgriežamies pie mūsu pamatprincipiem, ka ir jāklausās, ir jādalās un vajag saprast, nevis vērtēt to otru. Tieši tā, jā. Noteikti. Man liekas, perfekti pamatprincipi. Eh, to, to varētu sev pielikt eh, kaut kur redzamā vietā, uz lapiņas, uzrakstīt un atkārtot katru dienu sev un arī praktizēt, ne tikai atkārtot. Pie leduskapja. Pie leduskapja. Mums laulāto tikšanās ir magnēti, ko mēs turam pie leduskapja <laughs> un vienalga mācamies. Katru dienu atgādinām sev, ka, ka, jā, ka ir jāklausās brīnišķīgi. Ļoti labs magnēts. Un mēs arī varam tādu uzlikt savā telefonā uz ekrāna, kā fonu, to apetīti. Tur mēs vispār ļoti bieži skatāmies iekšā. Labi, vieta, kur atgādināt. Tas <laughs> tik tā kā fonā jāatliek. jā. Labi, laikam mēs šo sarunu puslīdz esam nobeiguši par dialogu. Un, uh, Es ļoti ceru, ka mūsu klausītājiem atsevišķas lietas kļuva daudz skaidrākas. Vismaz man radās jaunas idejas attiecībā par dialogu. Un eh, paldies, ka bijāt ar kopā ar mums. Un, eh, arī mēs aicinām jūs eh, ikdienā runāt vienam ar otru, arī ievērojot šos te padomus, ko Evelīna mums teica. Arī mūsu apvienībā kaut kādā mērā palīdz šo te visu lietu veicināt, jo uh, jo mūsu organizētie pasākumi tieši ir tā, tā vieta, kur varētu uzsākt šo sarunu vai atrisināt kādu uh, sarežģītu situāciju. Un tad mēs aicinām laulātus pārus uz uh, mūsu organizēto nedēļas nogali, kas būs no 4. līdz 6. oktobrim Lībēzes rekolekcija mājā, un tā, tā būs tieši tiešām laba iespēja uzsākt šo dialogu ceļu. Arī informāciju par citiem mūsu pasākumiem var atrast uh, gan mūsu mājaslapā www.laulātiem.lv, kā arī var mums sekot mūsu Facebook un Instagram kontos. Nu, jā, arī pāriem, kas ir apmeklējuši orga mūsu organizētās nedēļas nogalas un vēlas turpināt savu dialogu, mēs dodam šādu iespēju apmeklēt ģimeņu mazās grupas. Arī, ja jums ir kāda krīzes situācija un ir nepieciešama vienkārši cilvēku palīdzība, tad mūsu animatori labprāt jums sniegs šādu te palīdzību, kas ir tāda vienkārša cilvēku izrunāšanās. Un, um, ja jūs arī vēlaties kaut kādā mērā mainīt mūsu redzējumu un ieteikt, ieteikt mums kādu tēmu, tad jūs to droši varat darīt mums rakstot. Un ēterā mēs ar jums tiksimies 13. oktobrī. Bet nobeigumā laulāto lūkšanu. Kungs Jēzus, lūdzu Tev dialogu dāvanu mūsu laulībai. Palīdzi man vēl labāk ieklausīties manā sievā. Palīdzi mums apusēji labāk iepazīt vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram – Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās, un dari, lai tās vesta pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdz mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā varam palikt tādi, kādi esam. Lūdzu, dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir, un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdzi mums priecāties par mūsu laulību – un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Āmen. Āmen. Ar Dievu! Mīlestības dialogs Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.